Bailes no neveiksmes. Lai uzveiktu bailes no neveiksmes, jāzina, kas ir neveiksme un ko tā var nodarīt. Bailes aiziet, kad aptveram, ka neveiksme nav nekas apkaunojošs, ievainojošs, graujošs vai mokošs, bet kaut kas dabisks. Kad bērns mācās staigāt, viņš bieži paklūp un krīt. Bērns nejūt, ka kritiens ir neveiksme – Viņa prāt, uz brīdi piecelties un tad atkal nokrist ir dabiski. Ja domāsiet par neveiksmi kā par to, kas veido un pārto par realitāti, nevis par kaut ko tādu, kas nav savienojams ar realitāti, baiļu nebūs. Mēs uztveram neveiksmi kā pretstatu tam, ko gribētu sagaidīt, taču neveiksme ir tā, kas rosina mūs doties uz priekšu. Tas, ko mēs saucam par neveiksmi – Dieva acīs ir vienīgi pieredze. Mums neveiksmi ir jāuztver nevis kā rezultāts vai pārdzīvojuma virsotne, bet kā daļa no pieredzes. Pieņemsim, jūs sūri grūti strādājāt, lai sasniegtu noteiktu rezultātu un cietāt neveiksmi. Tā vietā, lai mestos vilšanās un izmisuma viļņos, mēģiniet saskatīt savā darbībā dievišķo nolūku. Iespējams tā palīdzēja jums vairot pacietību, gudrību un citas dievišķas īpašības. Ja jums būs šāda attieksme, neveiksmes iznīcinošās vēsmas nespēs jūs aizsniegt. Bruņojies ar Dieva dāvāto tiecības drosmi. Nekas tevi nespiedīs drebēt verdzīgā bezpalīdzībā.